والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بسم الله na prethodnom ders, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Zadnje što smo spomenuli, spomenuli smo riječi koje nije džajez govoriti i izgovarati kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala. I rekli smo da je glavni cilj šerijeta i glavni cilj tevhida da tako veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala izražavanje poštovanja prema Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga neke riječi se ne smiju kazati kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala, zato što nisu od edeba prema Allah subhanahu wa ta'ala i zato što se kroz njih ne ogleda, ne ogleda znači izražavanje tog poštovanja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa od tije riječi je šta? Da kažemo Esselamu ala Allah, ili tako? Da je selam na Allaha. Ili da se Allahu naziva selam. Zašto? Zato što je selam dova. Selam je traženje spasa i selamata za onoga kome se selam nazove, jel tako? To je dova za mu'mina, od mu'mina prema, od muslimana prema muslimara, jel tako? Traži za njega od Allaha subhanahu wa da ga sačuva svakog nedostatka i svakog svega što će, što što znači, je nepoželjeno za njega, je tako? Pa dovi se lamet od Allaha subhanahu wa ta'ala za njega. Zato se ova dova ne upući Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što je Allah, on je sam selam, je tako? I on nema nikakvog nedostatka. I od njeg se dove, njemu se dove upućuju i od njega se traži, a ne dovi se za, za njega, zato što nema potrebe ni za čim i ni za kim, je tako? i zato što njemu ne prijeti nijetkog nikakva opasnost i, ne pri, i, i nije u situaciji da, da mu je potrebna nečija dova u smislu da se za njega traži selan. Je tako? Jer on čist od svih nedostataka i on je sam selan. Dobro, druga stvar, <clears throat> rekli smo da se čovjek zakune Allahom subhanahu wa ta'ala da Allah neće oprostiti tome i to. Ono. pa se to ne smije reći. I spomenuli smo hadith od Jundub ibn Abdullah radijallahu anhu da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, rekao je čovjek Wallahi la yakfirullahu li fulan. Tako mi Allaha neće Allah uprosti tome i tome. Pa je rekao, fa kala Allah azza wa jel, pa je rekao uzvišeni Allah, men dalladi je te alla, alaije alla akfiru li fulan. Ko je taj ko se na mene kune da ja neću oprostiti tome tome. Inni kad gafartu lahu wa ahbattu amali. Ja sam njemu oprostio, a tvoja djela sam uništio. Tvoja od ovoga koji je dobu tu, koji se zahtio da Allah neće oprostiti tome i tome. <clears throat> pa smo objasnili da se ovo odnosi na onoga ko se uznese i uzoholi svojim dijelima. I zadivi se sobom i svojim dijelima, tako? A omalovaži djela neči, nekoga drugog i zakune se Allah subhanahu wa ta'ala sa te strane da Allah neće oprostiti tome i tome. Dok je ovaj još živ i dok još ima šansi da će se pokajati, je tako? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zbog ove riječi, kao što stoji u drugom hadithu, da čovjek nekad izgovori riječ, ne daju nikakvu pažnju, a ona ga se mogla i nad nođe hendema. Zbog ove riječi Allah subhanahu wa ta'ala uništio njemu njegova djela. Zašto? Zato što se u tome ogleda nepostojanje šta? Poštovanja jedaba prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Na neki način, ako se zakone Allahom da Allah neće uprostiti tome i tome, on je prije Allaha znači, presudio. I odnosno, šta? Na neki način naredio, naredio i a, već Allahu samom presudio kako Allah ima da presudio. Tako? Sada? A to je odraz nepoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje treba spomenuti jednu drugu stvar. Mi kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti mušicima njihov širk. Kad umro na širku, je tako? I zato ima dokaza mnogo da se smije reći za nekoga koji je preselio i za kojeg znamo da je na širku šta, da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti taj širk ako znamo njegovo stanje, tako? ako se ne govori na pameti, ako se tačno zna da je počinilac velikog širka i da je umro sa tim širkom, a nije se od njega pokajao. Da. I druge stvari, kao što je da se kaže Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu makfirli in shit. Allahu oprosti me ako hoćeš. To isto nije od da se Allahu subhanahu wa ta'ala tako kaže. Jer od Allaha subhanahu wa ta'ala traži odlučno. A Allaha ti nećeš primorat ni našto. I nećeš, ne možeš ga privoliti ni našto. Allah subhanahu wa ta'ala ako hoće dovoće primiti. Ali tvoje je da tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala odlučno. I zašto još? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala nema ničega što mi je krupno kao što stoji u predaji u hadithu. Kad tražiš od Allah subhanahu wa ta'ala traži izrazi što u želju. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije krupno što dadne. Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije mnogo što ti dadne. Zato kad od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiš traži mnogo. A tako? Uvećaj, što više uvećaj svoju želju. I traži od Allaha subhanahu wa ta'ala odlučno zato što nema nikoga ko Allah subhanahu wa ta'ala može može na nešto natjerati ili na nešto privoliti. A mu'min traži od Allaha subhanahu wa ta'ala odlučno, je tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala ili će mu kabuliti njegov dov, ili će ga za tu dovu Jel tako, ako mu ne prihvati tu dobu, na sudnjem danu ga nagraditi za te dobe. Zašto? Zato što je to najuzvišeniji, najočitiji vid ibadata i najočitiji vid izražavanja čega? Malinkosti, jel tako, obudijeta Allah subhanahu wa ta'ala, robovanja Allah subhanahu wa ta'ala. Jer onaj ko digne ruke Allah subhanahu wa ta'ala, vjetni ga traži, priznaje Allah subhanahu wa ta'ala, šta? njegovo gospodarstvo, njegovo ulohije, priznajemo da on ima pravo jedino da se od njega tra, traži. A to je cilj tevhid, tevhida, je li tako, ulohije. Ili će mu Allah subhanahu wa ta'ala dovoljiti njegove dobi, ili će ga nagraditi na sudim danu za njegovu dovu, ili, treća mogućnost, šta? Će Allah subhanahu wa ta'ala dati nešto što je bolje za njega od onoga što je on traži jer čovjek često traži nešto, a nije to hajer za njega u tome što on, što on od Allah subhanahu wa ta'ala traži. Pa prema tome, nije od edeba da Allah subhanahu wa kaže, oprosti mi ako hoćeš. Ne, nego da odlučno traži od Allah subhanahu wa da mu oprosti. Zašto? Ako doda ovo, ako hoćeš, znači, ono- znači da se, to, to nije dovoljno pokobojazan da ovi kritikuju neki za ovu riječ. Da se ne boji Allah subhanahu ta'ala dovoljno, tako? I da se ne boji za sebe dovoljno za svoje grijehe, tako? Jer da ga je strah od njegovih grijeha, nikad ne bi, ne bi rekao, ako hoćeš, je tako? Nego bi rekao, oprosti mi. a tako? Odlučno oprosti mi. Ali to malo oholost. Jeste, znači, čak čovjek od čovjeka ako nešto traži pa doda ako hoćeš znači ono Osjećao se neovisnim. Mm. Neovisnim je tako. Izražava ovost. Ne, nego treba da izrazi veliku poniznost i iskreno kajanje zašto je za svoje grije. I da ga, je strah njegovih grijeha. Svakog od nas da je strah od njegovih grijeha, pa se onda pribjegava Allah subhanahu wa ta'ala i moli i dovi Allahu oprosti. Tako. O gospodar moj, o Allahu oprosti. A ne ako hoćeš, ne, ne. Nego iskrena dola na traženje oprosta. S ovim smo završili prethodni naslov i poglavlje, a večera su za lahu pomoć prelazimo na novu poglavlje koje je aktuelno, svakako aktuelno, u čitavom islamskom svijetu, od Indonezije do, do Maroka i van islamskog svijeta, tako pitanje kaburova i izazova u kaburovima i izgradnje objekata na kaburovima i ibadeta oko kaburova. I ibadeta oko kaburova. Pa je prva, da tako kažemo, crpica i napomena da je veličanje kaburova najveći sebe širka danas u svijetu. Jedan od najvećih. Sebeba širka u čitavom svijetu. I ovo je zanimljivo i karakteristično znači da je ovo obilježje svi mušrika i svi oni koji su na žahilijetu. Šta da imaju neki posebna ubjeđenja u pogledu kaburova? I mi smo danas imali priliku gore kod nas da ovi lahadija dolazi na kaburom. I oni inače ništa od vjere nemaju. Sve što im je od vjere ostalo da na određene datume dođu na kaburove ovaj, i da tu, da tu nešto. Jest. Provedu i to je, to je ta vjera. Pa su kaburovi znači jedan od najvećih sebeba širka. A kad kažemo sebe širka, znači šta? Jedan od najvećih sebeba najveće propasti ljubav. Jer čovjeka ne može zadesiti veće izložiti. Ima lišta gore na ovom dunjalu kod širka. Ne može nikoga zadesiti veće izlo od širka. Zato što širk poništava sva djela. Lain ešrakte, la jahbetan na amelu ako bi širk učinio, Allah bi ti sva djela poništio. I sa širkom ništa ne vrijedi od dijela. Kao što ne vrijedi namaz bez abdesta. Dijela vrijedi tek sa, sa teuhidom, kad se insan očisti od, širka. Pa je Resul sallallahu alaihi wa sallam zbog toga na svakom koraku ukazivao na opasnost od tog širka. I upozoravao na njeg. I najsitnije sebebe, uzroke, koji vode ka tom širku, ukazivao na njih, upozoravao i odraćao. Da bi, ne bi se ljudi spasili od širka. Jer kako smo rekli, ovo noć ovdje rekli šta? Najveća mudrost i nauka i ono u što treba sav trud i rad uložiti u ovom životu je šta? Da budeš na hidu i da se spasiš od širka i da preseliš na telhidu čist od širke. E to je tvoja, boja, tvoja i moja borba čitav život. Da budeš mu vehed, da ne budeš mušnik. Na to se svoje. Sve ova, sve ova borba, je tako? Na to se svoje. Zato Rasul sallaha ne i sedam upozorava na najsitnije stvari koje vode širku da, da vode ka širku. Pa je između ostalog rekao čovjeku koji mu je došao i rekao šta hoće, maša Allahu wa šeit, šta hoće Allah i ti, Rasul sallallahu alejhi ve sellem ga odma presikao i kaže ežalteni lillahi nida zar si me učinio Allahu subhanahu wa ta'ala suprotnikom da sam na istom nivou sa Allah subhanahu wa ta'ala nego reci bel maša Allahu vahda reci šta hoće jedinu Allah da samo Allah subhanahu ta'ala hoće. Pa odmah sasica šta? Ono što bi moglo ili što zvuči. Jer onaj koji je to rekao ne mora da znači da je tako i mislio i vjerovao, ali je tako zvučalo da, da je Rasul sallallahu alaihi sallam na njegovu sallallahu subhanahu ta'ala odnosno njegova volja da je uporedo sa Allahom, a nije nikako. Allahova volja je apsolutna volja i niko ne može svojom voljom izaći iz okvira Allahove subhanahu wa ta'ala volji. Pa šta hoće Allah, jedin. Ono što je dozvoljeno ovdje reći, šta hoće Allah, a zatim ti ili neko drugi. Zašto a zatim? Zato što ovu a zatim upućuje na to da onaj ko to govori da je svjestan da volja onoga kome se obraća ne može izaći iz okvira Allahove subhanahu wa ta'ala volje. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ Vi ne možete htjeti i nećete htjeti osim ako Allah bude htio. Ni htjeti nećete osim ako Allah bude htio. Dobro. Zatim, zabranio je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam da se neko zakune nekim ili nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, men halata bi gajri illahi bi qada širk. ko se zakune nečim drugim ima Allaha, učinio je širk. Zašto? Zato što kad se nečim kune, odmah to znači da ti nečine se zakleo, to posebno po, poštuje, jel tako je? Izražava time poštovanje prema, prema tome ili onove čime, e, kime se ili čime se kune. Pa mnogo ljudi kod nas vidjet ćete da nemaju svijesti o ovom. Ja znam dosta njih koji obavljaju svi pet dnevni namaze, klanjaju džume i tako, ali u običnom razgovoru sa njim on se kune svojom majkom. A kako bi se Titom klijeli? Ha? se Titom klijeli. O to da ne govorimo Titom što se klijeli, to je posebno. Ali ne, kunu se svojom majkom, kune se, jest, i tako dalje. Znači, ljudi koji su na sežbi, ali Resul Salah nije sedam šta kaže, da je to širko. Ovdje svakako misli se na, ma, na mali širk da ne izvodi, uvijek to izvjeri, tako? Ako se se kune, nečim drugim ima Allah spana tako. Ali ovdje uz ovu zakvetu, ima jedna druga stvar koja još manje primjer, još manje obraćaju ljudi pažnju na njom. Da nešto kad mu se desi od iznenadni radosti ili nedaća ili nešto ga piče i klepi, udari, šta, šta kaže? Doziva maj ili nekoga. A ne spominje Allah. Svata? To pući je na katastrofu u srce takvih ljudi. A tako? Kada se nešto desi, ispotakne se, umjesto da kaže bismillah, klepi ga nešto i učeti, da kaže bismillah, on ko vla. Prvo joj, neko od nas kažu, joj će ko vla. Kaže joj, pa onda spovema. Neprikladno. O tako, neprihvatljivo da u srcu mu'mina vlada i takva ponašanja, tako? Ne može. U njegovom srcu je Allah i kad ustane i kad sjedi i zakorači i stane i skoči i, i, i, i šta god uradi, tako? Negdje ulazi i izlazi, tako? Uvijek Allaha spominje. Ulazi u da Allaha spominje. Izlazi, Allaha spominje. Ulazi na nečista mjesta, u hava, u WC ulazi, šta, Allah spominje, izlazi Allahu zahvalji i tako da. Dobro. Zatim, na samoj samrti Rasul sallallahu alaihi sallam kaže Allah je proklao židovi kršća. Uzeli su kabrove svojih poslanika za me, za mesečin. Na kabrove svojih poslanika su napravili mesečine. Zašto? Kaže Ravija, upozoravajući na ono što su uradili. I onda je još je rekao isto tako u toj situaciji na samrti, između ostalog rekao Allahume la teđa'al qabri vatanem jo'abed. O Allahu, nemoj učiniti moj kabr idolom koji se obožava, kojem se ibadet čini. Upući je dovo Allah subhanahu wa ta'ala. Svi učenjaci se slažu, je tako, da onaj koji dođe na kabur Allahov poslanika sallaha alaihi sallam u Medini i nazove selam Allahov poslaniku sallaha alaihi sallam, da neće da nije dozvoljeno da, šta, dotiče zidove njegove sobe. Sobe Allahov poslanika sallaha alaihi sallam, odnosno sobe Aisha radi radijallahu anha je tako nije dozvoljeno da dotiče zidove ili da ih trlja rukov ili nešto. Zašto? Zato što se doticanje zida i trljanje zida je propisano i prenešeno samo kada je u pitanju Kaaba, kada je u pitanju Allahova subhanahu wa ta'ala kuće. Je tako? Doticanje crnog kamena i doticanje jemenskog, jemenskog čoška. Je tako? Samo je to propisano da ne bi došlo do čega? Do sličnosti između kuće Allahove i kuće nečije druge. Da ni po čem to ne dođe do sličnosti. Između toga dvoga. Pogledajte Rasul sallallahu alaihi wa sallam koliko je isticao ovaj problem kaburova. Prokleo židove kršćane zbog toga što su uzimali kaburove svojih poslanika za mjeseče. Proklinje. Allah voli da njegov kabur ne učini idolom koji će se obožavati. I brojni drugi hadith. Rasul sallallahu alaihi sallam zabranio da se namaz obavlja prema kaburu. Zabranio da se klanja na, ne, na nezariju. I drugi je stvari zabranio da se ne bi to desilo. I pored svega toga, pored svega toga, Allah najbolje zna, 90% danas onih koji se prepisuju islamu, klanjaju se kaburojima i čine i vadete razne druge na tim kaburojima. Pored svih ovih upozorenja. Što ukazuje našto? Da su kaburovi veliko iskušenje. Zašto? Zato što ljudi znači imaju nekakav strah od smrti, je tako? I poseban, posebno shvatanje u pogledu mejita, je tako? Ima mnogo ljudi, plaši se mejita. Treba se plašiti živog, je tako? Ovaj može navoditi, ovaj mrtav, gotovo mrtav. Ema šta da se plaši? Ali ljudi, to je nešto tajanstveno. Smrt tako nepomično tijem. Pogled. Mejit. Ne radi krv više, srce. Ne riši. Nešto tajanstveno, je tako? Sama ta smrt. A onda kabo. Stanište onih koji su mrtvi. Je tako? I ta neka tajanstvenost i džehl na to i neznanje. Je tako? I nedostatak imana u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve to kad se nadoveže na kraju, ljudi se okrenu prema tim kaburovima i imaju posebna ubjeđenja u pogledu ti kaburova. Pogotovo ako se radi o nekom čovjeku koji je bio a, dobar, poznat, po dobročinstvu, po, je tako, pomagao im je dok je bio živ, je tako, udjelio, udjeljivo i tako dalje. Pa, Zbog toga Rasul sallallahu alejhi ve sellem šta? Moli Allaha subhanahu wa ta'ala nemoj učiniti moj kabur idolom koji se obožava. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala primio njegov do. Allah subhanahu wa ta'ala primio njegov do. Ali, ova dova, sama ova dova, da Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kaže nemoj Allahu učiniti moj kabur idolom koji se obožava. Upući i našto? Da sve ono čemu se posvećuje bilo kakav ibad je ido je ido ki božanstvo. Iz ovog haditha učimo šta? Sve ono čemu se posvjeti bilo kakav ibadet je u stvari automatski šta? Ido, ki, božanstvo. Bilo kakva vrsta? Vrsta ibadeta. Pa veličanje kaburova, je tako? Izgradnja na kaburovima, e, veličanje i poštovanje onih koji su kaburovi kroz ibadete koji se okreću njima, je tako? Sve je to od ibadeta, odnosno pohvaljanja ibadeta tim kaburovima. Time, time, tim ibadetima koji se posvećuju kaburovima ili onima koji su u kaburu, u kaburu time taj kabur i onaj koji u kaburu postaje i do idolom postaje božan bogatstvom. I ovaj hadis je dokaz protiv svih koji bilo kakve ibadete čine na kaburajima. Oni koji čine ibadete na kaburajima, mi kažemo, vi činite širk, oni kažu, nije ovo širk. Pa šta je to? Pa ovo je samo poštovanje dobrih ljudi. Pa dobro, tako su i prvi mošnici činili širk. Ne, ne, ne, oni su činili širk kipovima. A mi poštujemo dobre ljude. Pa hoće da napravi tu ra razliku. A ovaj hadith našto upući? Da ne ima razlike. Jer kaže Allahu nemoj učiniti moj kabr dolom, vetenom koji se obožava. Pa upući je našto? Šta god, čemu god se imade posvjeti da je to postaje kip i idol. A nije istina da su prvi mušrici činili ibadat samo kipojom. Nije, nego su na ima dobrih ljudi, kao što je Lat u okolini Taifa, to je bio kabor jednog od ljudi koji se tako zvao, koji je bio dobar, poznat po dobročinstvu, hranio hađije, brinuo se za njih, pripremao im vodu i tako dalje. Pa kada je umro, onda smo njegovom kabru napravili kip i onda i bada činili tom kipu, stvari činili i bade tom kaburu izražavali poštovanje prema tom kabru. Na isti način kako danas Sufije to radi na turbetima. Na isti način. Potpuno ista stvar. Prema tome ova turbeta su šta? Idoli. Odlični idoli, odlična božanstva. Kao prvo muš, vrijeme mušljika, tako? Istu, potpuno. Pa ovi što idu tamo najvatorici, pa i ibadat čine ajvaz bed ili na sedam braći tamo žrtvovanja neka ili turbeta ne znam ovde ili ovde to je sve širk. Idu ljudi i obraćaju se onima koji su ukopani u tim turbetima šta? Za svoje potrebe. Pa oboli od nečega a brzo trči nekom bođi sihirbazu a on Našto bi ga drugo navratio nego na širk? Kaže, idi na turbe to i to i tamo ti našto uradi od širka ili dobu da uputi, ili da žrtvuje nešto od imetka tamo, ili da možda zakolje neki kurva na tom kaboru, ili da obiđe oko tu turbeta, je tako? Bilo šta drugo. A? Ili da ode na taj, taj kabor, nema djece čovjeka, idi na taj i taj kabor, to i to turbe, tu ostavi, tu dovu u puti, jel tako, u tom turbetu i bit će riješen po ovom. Naš prvoputi, naš širi. Šta je šeitanov cilj? Nije ši, cilj šeitan da neko od nas učini samo neki grijeh koji će Allah spano tajala oprostiti, jel tako? Ili će ga privremeno kazniti i očistiti od tog grijeha. Ne šeitan se ne smiruje dok insana ne bude imao sa sobom zasigurno vječnu džahennemu. Dok ovoga ne navrati da učini širk. Kad učini širk, eh, onda on odradio svoj posao. Eh, ovaj je sad sa njim u odpušta. Tako, osim ako se prije smrti, okay. I to je najveći cilj. I najveća propast za insana. Zato, ovo treba dobro zapamtiti. A Allah subhanahu wa ta'ala ovo kad kaže, ovo da je sve ono što se obožava u stvari idol. Bez obzira kako se to danas zvalo i kako to nazivalo oni koji rade taj širk. Napominjem znači da je Allah subhanahu wa ta'ala primio dovu Allahom poslaniku sallahu alaihi sallam, pa njegov kabr nije učinio idolom koji se obožava. To je s jedne strane. S druge strane, učenjaci su s jedne strane što se znači zabranjuje to. Isprečava na kabru Allahog poslanika sallaha. S druge strane, učenjaci su kad je proširen mesečit Allahog poslanika sallaha i kad je ostala soba Aisha radijallahu anha unutar tog prostora mesečita onda su učenjaci odlučili i naredili i tražili da se sa sjeverne strane sobi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve naprave dva kosa zid. S južne strane prema kibli je ravno, ali sjeverne dva zid. Pa to izgleda kao tro, trokut. I ovamo prema sjeveru je špic. Završava se na na špic. Dva duga kosa zida. Zašto? Da se ne može niko u namazu, jel tako, kad u dijelu mjeseči da koji je ispred kabura, direktno ukrenuti prema zidu kabura. Dođem, znači uvijek zid kos. Čak i to da, da neko ne bi došao, počinio, obavljao namazu, u stvari se klanjao kaburu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Sljedeće pitanje, malo tuže pitanje, pokušat ćemo sa glavom pomoć do jacije vas. Ovo pitanje je poznato, inša Allah, ali bez obzira na to, svaki dan se nam potrebno napome, jer se radi o najkrupnijim stvarima i najvećim nedećama. Pa kaže u naslovu, nije dozvoljeno obavljati posebno kod nekog od kabulova ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači nije posebno, nije dozvoljeno ići na određeni kabul da bi činio tu ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. A kamoli da bi činio ibadet tek šta je onda sa onim koji čine ibadet kove? Kaburu i oneme koje u kaburu. Kaže onaj ko obožava kabur ili nekog dobrog čovjeka koji je zakupan u tom kaburu, oni su zalutali zato što im se čini da je dobro ono što rade i zato što svoje najlošija djela najgora djela smatraju dobri, dobri najbolji. Jer taj koji ode na kabur i čini ibadat kabur, to je djelo koje Allah subhanahu wa ta'ala ne, opra, ne oprašta. Koje Allah subhanahu wa neće oprostiti. I to su oni za koje Allah subhanahu wa kaže Efa men zujino lahu su amali i fa ra'ahu hasana kao oni koji koji je koji kojima je njihovo loše djelo uljepšano pa misli da je dobro. Prikazano dobrim, pa misle da je dobro. Od Aisha radijallahu anha u sahih hadithu da je Ummu Seleme došla nakon hijri iz Arsini, odnosno spomenula je kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam nešto čega se sjetila iz Abesinije. Pa je rekla, spomenula njihove crkve i slike, je tako, i idole po njihovim crkvama. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam kad je ona to spomenula, u laike, idha mate fihim rađulu salih, evo abdu salih, evo ila abdu salih, benu ala qabrihi mesjida. To su oni, govoreći za kršćane, tako, to su oni kad među njima umre neki dobar čovjek, ili neki Allahov, dobar Allahov rob. Onda na njegovom kaburu izgrade mesjid, vasavvaru fihi tilke suvar. I onda u tom mesjidu koji su napravili na njegovom kaburu, naprave te ki, kipove, naprave te slike, jel tako, ikone i tako dalje. I kaže na kraju haditha Rasul sallallahu alaihi sallam, oni kad umre neki dobar čovjek ili dobar Allahov rob, napravi na njegovom kabru mesčit, a onda napravi te kipove. I šta na kraju dodaje? Ulaike širarul halfi endallah. To su najgori ljudi kod Allaha subhanahu ta'ala. To su najgori ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji šta? Na kabru kabrovima pravi mesčine i na kabrovima pravi te idole i slike i kipove vi možda niste putovali, ali, na primjer, u većini muslimanskih zemalja, većina mesčida danas ima u sebi kabur. Ili je napravljena na kaburu, ili je kabur po, poslije toga unešen u mesčinu. I na tim kaburojima se čini naj od vratnih grijez, od širka i kufra. U Allaha subhanahu wa ta'ala. I to će potvrditi svako koji je bio u Kajeru, koji je bio u Damasku. Da je tako. Da skoro da nemaš meseči, da to u njemu klanjaš, a da u njemu nema neki kap. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, to su najgori ljudi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovi su, kaže, spojili dvije fitne ovdje. Koje dvije fitne? Prvo napravili su mesčit na kabu. I to je jedna fitna. I jedna stvar koja vodi kašir, kašir. I drugo, napravili su ki, kipo. Je tako? Sami kipovi bez kabora su fitna i haram, tako. I stvar koja vodi ka, ka širku. I stvar koja vodi ka širku. Ali ovi, ovi su sastavili oba dvije ove fitne. I napravili mesčit na kaburu i napravili kipove i ikone, ikone i slike. I slike. Ikone i slike. Zato je Rasul sallallahu alaihi sallam upozorio na ovaj grije i odraćao od njega. Kaže Imam Kurtovi, prvi su, znači, prvi put kad se desio ovaj širk, napravili te slike, odnosno idole, na kaburovima da bi ih oni šta podsticali na ibadet i podsjećali na ibadet ti dobrih ljudi. I da bi se sjećali njihovi dobri dijela. I da bi i oni i kad gledaju njihove jel tako, e, kipove, njihove e, skulpture, te koje liče na njih, napravljene su u njihovom liku, kad ih vide da ih podstiču da i oni čine takva dobra djela kao što su i oni činili, jel tako? Da Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju kod njihovih kaburova i kod njihovih tih likova i kod njihovih skulptura. Zatim iza njih došao došla generacija koja nije znala šta, radi, šta su radili ovi prvi, pa im je šetan šta? prikazao i dočarao da su stvari ovi prvi napravili te ekipove da bi njih obožavao, da bi njih obožavao. I to je, to ih je izvjelo izvjere ime s počinjenim širku Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je Resul sallallahu alaihi sallam zabranio jedno i drugo. I da se klanja prema kabu, a posebno da se pravi kipove bilo na kaburu ili na nekom drugom mjestu. Jer nisu svi mušrici ibadat činili posebno nekom kipu ili kaburu. Neki od njih su uzimali kipove samo kao kiblu. Ibadat činili Allah svanota, ali stavi kipove ispred sebi i okretali se prema njima i kaže ovo je naša, oni su naša kibla. Bez njih ne možemo klanjati. Bez njih ne možemo ibadat činiti, oni su naša kibla i onda i stavi ispred sebi pa čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, ali to opet šta? Zato što smatrao da bez njih, je li tako? Od vas su ih uzeli za posrednika, je li tako? Je li tako? Čim su tako, od, i uzeli su ih za posrednika i time su učinili širk Allahu subhanahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dalje kaže ima Kurtubi, ovi su spojili dvije fitne, ovo malo prije, što sam spojeno. Fitna kaburova, zato što su iskušali kaburovima dobri ljudi i njih veličali, jel tako, i izmišljali i badite na tim kaburovima, koji su ih odvali u širk. I druga fitna, fitna kipova i idola koje su sami naslikali, jel tako, na kaburovima ovi dobri ljudi i na njima napravili mesečine, jel tako? I to su dvije fitne koji proizilazi i prijete od od kaburova od kaburova. Kaže šeho l'Islam, misli se na Ibn Temir, radi čega je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio da se kaburovi uzimaju za mesčide. To je zbog toga što je prvi omet fitna kaburova izvela iz tevhida u širk, je tako? I mnogi umete poslije toga a ne kao što neki e, tvrde da je to zbog neki drugi bezazlani razloga, je tako? Ne, nego zbog toga što su kaburovi bila iskušenje mnogom narodu i mnogim narodima poslije, poslije njih. Pa su činili širk na tim kaburovima i veličali te kaburove i izražavali poštovanje u njih, tvrdeći da je to šta? Allah subhanahu wa ta'ala drago djel. I da će i Allah subhanahu wa ta'ala zato nagrad što oni tako poštuju te kaburove i te dobre ljude koji su ukopali u tim kaburove. A u stvari su ih poistovjetili sa Allah subhanahu wa ta'ala i Allah to neće nikada oprostiti ako osim onima koji se pokaju i ostavi, ostavi taj širk. Dobro. On dalje objašnjava da je, da je to zaista širk. To što oni radi na tim kaburama. Jer oni se brani, kažu, nije ovo širk. On objašnjava da jeste, je tako? I da oni voličaju te kaburove. I da osjeti skrušenost. I pobo, izražavaju, znači, svoj obodijet, poniznost kod, u, tim svo, u tom svom širku koji nikad ne osjećaju u redovnim namazima. Je tako? i u Allahovim kućama mesečinima. I vidjet ćeš mušnika. Nikad nije tako družen, smiren, niti da plaće, je tako, dok uči Kur'an i dok klanja na vas, koji je propisan. Kao što mu to dođe, ta osjećanja navru, kad dođe na turbe nečije, je tako, i na neki kavu, a tamo onda i vajne I kao što sufijama nikad neće da dođe unavažuju do kuće Kur'an, ona njihova, kako kažu? Ekstaza. Ekstaza, spoznaja. Neće da im dođe do kuće Kur'an, nego kad one svoje šeitaluke izvode i mlate glavu koji izbezumljeni, onda im to dođe, maša. I tu vidio sam ljudi koji nisu mnogo šarijanskog znanja učili i tražili najobičnijim stvarima prepoznaju tu novotariju. Pa znaš kad dođe supje pa objašnjava taj vadet, pa tu ne znaš tu, čisti se nisam, pa ovo, pa ono. Kaže ovaj jedan odmah sam ga pitu, dobro, kako si ti, kad si ti bolje osjećaš, kad učiš Koran ili kad ti tamo zikrove govoriš? Pa ovi zikrovi nešto bolje, a vaša. to skroz. Odmah po tome vidi da je to zavod. Ne treba dalje ići. Pa kaže Ibn Temije kako? Kad istinu govori, onda se kune tim i tim. Je li tako? A kad laži, onda se kune Allah subhanahu wa ta'ala. Kad ustane, spominje toga. Kad sjede, spominje toga. Kad se pokrene, spominje toga. Kad zastane, spominje toga. Stalo ga spominje na svakom koraku umjesto Allaha subhanahu wa ta'ala. I kako to da ne bude Šir, Kad je totalno svoje srce i svoj um i razum totalno privezao za nešto drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I od njega očekuje šta? Da mu doprinese neku korist i da od njega odagna štetu. Znači da je zasigurno ga uzeo, uzeo za božanstvo. A kad dođe na namaz, onda ga otkljuca koros, četiri sljušti, manje od četiri minuta, tako. I ne osjeća slast nikako. U onim ibadetima koji su najuzvišeniji ibadeti kod Allah subhanahu wa ta'ala. A ono što su sami sebe obavezali i ibadete koji su sami izmislili, u tome osjećaju se slavu. I to je ta zavola i zato vas subhanahu wa ta'ala te grije neće, neće prosto. Da. Neki učenjaci ovdje e, širko da sam objašnjava neki učenjaci su spomenuli iz malikijskog i šafijskog mezheva je tako, da vezano za kaburove i ibadet, rekli su, spomenuli izraz kjaraha, to je to mekru, je tako? Međutim, ovdje objašnjava i vi trebate znati da prve generacije učenjaka nisu bili uvriježili kod sebe i izdefinisali izraze, je tako? pa da su razlikovali između određenih izraza. Tek poslije su učenjaci došli i izdefinisali šerijasku terminologiju. Pa rekli ono što je haram, da na, zato koriste izraz haram, tako. A ono što je nepoželjno da koriste izraz kerahe. Dok prva generacija je i za haram govorila šta? Kerahe. Pa tako. Pa nisu prvi. Oba dva izraze koji je značilo da je nešto hara, To opet upućuje šta? Ovo što su poslije izdefinisali kao mekru, koliko je to daleko od hara, tako, odnosno koliko je li blizu, tako, da ne sveti sad neko da je stvara daleko. Neko, koliko je to, koliko je to blizu haram. I svakako smo govorili još jednom spominje hadite vezane za e, situaciju Rasula sallallahu alaihi sallam dok je bio na samrti i kaže la'anatullahi la alaihi mudi wa nasara Allah prokrojao židove i kršćane uzeli su kaburove svojih poslanika za mesčide upozoravajući na ono što je uradio i da nije toga e, njegov kabur bi bio istaknut, jel tako, kabur Rasula sallallahu alaihi wa sallam, ali bojeći se da ne bude uzir za mjesečin, nije, nije istaknut. Kaže imam Kurto Bid, zbog toga su muslimani posebno preduzimali sve moguće mjere da ne dođe do toga da kabur Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam bude bude idol koji će se obožavati. Pa spominje ovdje ovu situaciju da je znači su izgrađeni ti zidovi koji sam ja vama već već spomenuo. Da. S ovim smo uzeli pomoć. Uglavnom iscrpili ovo što je vezano za... Prvi. Zato da je zabranjeno činiti ibadet Allahu kod kabla. A kamoli? ibadet kabru. A kabur ibadet samo kabru. Da. Ima sad nikakvi dopuna, napomena. Evo. Eh. Praznik tu ulazi današnji sajmovi, i voća sajmovi, čelarstvo sajmo i vino. Inače, znači, tu je sad poznata pogleda na znači, našim mjesecima inovacije koje kako je mjesec i narod dolazi gleda i tako da je. Imaju dvije vrste, znači, sajmova. Sajmovi koji su, znači, klasično trgovački. Je tako? poljoprivredni ili privredni, ali bar nisu vezani ni za što, što ni za kakav ni datum, ni mjesto koje je kod ljudi važi kao neka svetkovina, odnosno vezano nešto za vjeru. Da tako? Takvi sajmovi su stvari obične pijenci, da tako? Nema smetnje da se tamo prisutuje. Ali imaju druge, druga vrsta sajmova, koji se upriliče znači isto tako bude tu trgovine uglavnom, jel tako, ali su upriličeni na datum ili na određenim mjestima na kojima postoje određene svetkovine i određena vjerska tradicija. E, na takvi sajmovi ne smiješ Takvi sajmovi su bili kod Kurešija šta? Okaz, je tako? poznati sajmovi, koji su upriličeni u Mekki, je tako, al blizu, prije ili neposredno poslije obreda hadža koji su ne obavljali, je tako, pa je to bio vjerski, vizan za vjerski obred. Ili, ne znam, kod nas neki klinički. Kao što ima, recimo, u Sloveniji dan mrtvih, I na taj dan dođe, recimo, ljudi prodaje ruže, prodaje hranu. E, Allah najbolje zna. Znači, ako nije ni, ni taj datum, ni prostor na kojem se obavlja nikako vezan, znači ni za kako posebno ubjeđenje i vjerovanje, da su to obični trgovački stajan. Allah najbolje zna. I da su to organizuje radi biznesa, ne znam još. Allah najbolje zna. Thank you.